és Akkor szarják. Kapod Gábor a pénzt? Kapod a pénzt legalább? Kapod a pénzt befelé. Mert számom én azt mondta, hogy eléggé kevés a postai, hogy ilyen 50 kapok. Hiszen az orrányt óránként van 280 milliárd, az nem valami sok. De mennyit 50 ezer Azt mondta, hogy ezt megkapom az első fizetésen, az egy hónapra kapok azt. Azt mondta, hogy azt fogjuk sok, vagy nem tudom. Legalább 280 dinár vagy vagy 300. De aztán, hogyha ha délutánig tartják, azt mondják külön órát. Milyen órát? Az általános iskolásnak innen a házi feladatokat. A egy óra még 600 dinárt ebből azt kérni simán. De 280 a 600 dinár között van különbség. Van. Ami diplom, amit... Az 50 ezer dinárban mondta, az nem sok nem azt mondom, hogy minden egy fő felé megduplázódott az szeretnek az ellen 30%-a. Ez kérdezett, mennyit kérdezett? Hát ez elég? Hát nem megelégednék. Hát, Ezzel már Az lenne jó, hát a tó kapna 300 forintot. Jó, hogy igen, 70 hát ezer Hát, de biztos, hogy ennyit kap. Ahogy mondok, hogy minimálisan annyit megkapok. Azt. Kettő mennyit fog adni? Meg. Te megkapod többet is. Kimész külföldre, dupla. Duplát számolnak. Van ennivalód? Hát, igen. Még nem találkozott gyengén, erősen. És akkor így. És és hát mondja, nem fogok postásként motorok, motor vagy autók. Hát motorra lenne a legszínű. Jó, ezt nem. Jó, szarja. De mi nem vétel, ugye? Nem megyek. Hol voltál? Nem, nem ennyi most, nem csak a ment szarni. torna a non Ecco una storia. Ho visto, ho stato giunto per Ez van, hogy a sarkamat nagyon. Ott legyen a sarkamat. Még most irodok, te jó, hogy te már láttam. Figyelj, én már 250 előtt tartunk, hogy... <laughs> <laughs> <laughs> Hát, órákat tettem be, mert aztán úgy kerültek ide. Még a fizikát, a fizikát a napjában. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm aztán bóhás van. Nem hóhás. Hát mit nyomgott rajta? Nem bóhás. Nem bóhás. Nem bóhás. Ilyen megoldás, valamelyiket el Thank you. É não mergulho. Meu Thank you. Hogy menjen a lámbe? Ja, a pillanat, hogy postás lesz veled, ha? Ha lesz. Ha lesz egy postás. Nem tudod adott nekem. Tehát nem fogod beköszönni a vízétapoláson, hogy nem találkozol. Alvas se van áttartozik. Ez a borróval. Nem, ott a életkor senki. Hát tényleg, a híztú szoftverfejű lekapálnak, és utána orahol a BR volt, akkor a pont a kártyát, hogy ott semmi. Semmi, ott túl mellett a három méteres bumbójét, és csak akkor kapták le, tudom én, ha valami nagyobb politikus vagy Vagy a tény. Nem, probléma. Nem, a mellett. nem. Nem, radnak nem. Farkas volt itt. Nem a némeroda, hanem Farkas. Aki van a Zagrov bacskával. Ő volt. Nagyon jó Itt mikor nekem a halám? Akkor már hány fordja. Ah não c'est extraordinaire. Non, non, assez. Conhece? Só falta chocolate, mostrar para a menina, Eu não ficou com não lista, papai. não meu Deus. não Legal. De jó De a másik farkas, ez a, aki van a bala, orrahavon is van, még egy farkas, aki az orrahavon van, az is farkas, nem? Aki van a malomnál. Ugyanaz, nem? De az is farkas, nem? A másik, aki van a malom van, itt orrahavon. Az is ugyanaz. Hát akkor ezt,

akkor szerintem a szemembe. Szerintem dobom. Na, majd én kidobom. Majd én kidobom. ez hát a vari azt szól, mi a fana? Valami elméből jött. Mondok neked valamit. Láttam, hogy a videó a közepén legyen a két betű. hogy a közepén legyen, a két 成长的力量更多了，人人的要的力嗯。 Tartogassunk a jövőben is, jó? De rendes után. Jó volt? Nagyon Én nem. <laughs> Én nem. kézben szóval nincs olyan kis táskám. Ja, a, a hát táskába. Fekete kis fab leáll? Nem, már Allah. vannak. Szavazó föláll, nem csássén. Nem szavaz, menjenek a gerincem, őket genyogtárom. Mi van? Geny a gerincben. Hú, van neked geny szóval a gerincben? Vagy izomláz van a gerincem. Hát ne beszéljük már össze-vissza. Isten felmegy a derekam. Nincs ott neked semmi bajod. Elég most egy. Tudod, mit kéne Attila neked? van nekem jó kos birkám, azt azt jó főbaszodott, akkor elkezdj majd szaladni előle, mert az következik. Ez addig, addig mi az fő? Persze. Azt kül nekem, az megint. Rájön a lovakon a kosodat. Tudod, mi van a szinta? Ha kiengedtük a, a ja. meg a lilit. Két kuvat. Tudod, hogy megzavart, megzavarták a birkákat? Jó. Fáradtak a birkák a végén? Mi? Hogy kell A kos, a kos kifáradt. A kos, mert a kosba akarta őket fődött tetszett, de addig addig szaladták körül, hogy kifáradtak ott, az addig addig, hogy benne őket a helyre. Képzeld el. a a korsziket, az úgy megzavar. Hú, Lehet, a lovagol, meglovagolom a kors. Nem lovagolottam meg a kors. Tehát védőruha, védés, ráüvek is. Miért meg... nem a védő ruha? A védőruhában. De miért senki sem védő védőruházta meg a kors? ruhába. És akkor felkárhat az interről, meglavagolom akkor. Vagy meglavagolom a téged, akkor fordítsuk ilyen Lavagolok rajta egyet.

Pont a izébe nyújtál bele? A rózsá. Már vérzitlás. Mert beláll? Nem áll bele, csak vérzik egy. Ez a szó. Meg a rózsá. Így van. És lehet menni. Thank you. Neked kell, te Budapesti vagy, ne? De. De. Persze ne? Igen. Melyik felén? A Pesti oldalon. Nem mindegy, akkor. Jöttem arra felé, van a bárok. Hát a belváros az a, a, a, a te vagy, ne? Az a belváros. Nem, hát ugyanott vagyunk. A belvárosok ilyen, ilyen, jó, ilyen 8. kerület. A többi kerület az ilyen terészkörút, meg ilyen királyúszó, felé. Az ott van, az ott pont kövétem van. Meg a vagyunk. A parlament mögött mögött. Mi már kijebb vagyunk. Áll mennék akkor a fel. csak ott olyan bárok. Hát ott felénk annyira nincs. Az hát az a belvárosban. Így van, így kb. az a belváros. Azt mondom, szóval, hogy bent voltak a palánka. Nem. Á, vagy a tévedre. Nem, nem, nem. Hát amúgy is Szóval akkor a metróba mentek akkor. Igen, igen. Szóval van ez a nagy út, itt alatta megy a metrókába, és akkor ugye be tudunk menni. Itt lakunk. Akkor a parlament környékén van. Hát igen, meg itt, itt azon a részen. A következő út. Ez a kis körút. Ez meg a más körút, és akkor itt a más körúton. Ja. Jönnek akkor fázni, vagy mit? Hát nem, csak nem tudok, Bárakra. Hát fölülsz a izére, terratra erre. Ja. Körülnézek arra. Hogy... Megjárom. Balkos, Ты... Micsoda? Egyszer hát, elmenjünk arra. Hát gyere, hát az az, hogy ugyanúgy a buszra, azt följössz este, utána meg ugyanúgy el tudok menni, érted, és mehetünk. És már mindegy, az egyikbe. Már keresem, hogy tanítok, az egyik át kell menni. Egy a kettőben, háromban. Körülnézzünk egy kicsit. Én most úgy vagyok, hogy mit itt, hogy... Nem volt itt, hogy nem Én biztos vagyok, hogy nem úgy időztem, hogy nem készítettem. enged neki? Ja, időt? Száraztál? Hát, jön előtt. Érezd a törülést. Nincs nem, kettő óra sincsen, 54 van csak. Szóval akkor így. Arra vannak a bárak. Arra. Elmegyünk. És az ott baj, hogy kell fizetni oda, ha bemegyek. Hova? Más a bárra fizet. Hát, hogyha a kiáltítod, akkor persze kell. De hát, ha csak be akarsz ülni, akkor csak beülsz. És itt van egy, egy szoktál történni? Megvesz ezt a sorsok, hogy... Lesz, nem ott 400 forint elosztod hárommal, akkor kétszáz, körül van. Nem? Nem, mert három, hatszáz, hát akkor igen. Szerintem van egy ilyen macskos szavam, ahol a lesz.

appostellato Csak most ezt én örököltem. Jegyezzük meg, mert akkor mert ugye ezzel nem csak annyi van, hogy a koti előtt a szab, hanem ezért kell fizetni adót, el kell kirakni, haza kell tartani, meg minden ilyesmi, ezeket tudom csinálni, úgyhogy az én van. Tehát a felpompázna a gumiát eléggé laposan. Hát most felzőni is áll, hát meg amúgy ez olyan ilyen nagyon vírusli gumi, szóval azt mondom, hogy 2,4 bárra kell fújni. 2,5 bárra fújtam, azt mondom, mindig a De hogy nem a Serdén is jár, hát nagyon erőn a súlya. Hogy írja is, hogy saját fogyasségben vagy. Hát ez, ez egy német autó, autópályam, most is kell volt. Ja. De most melyikre gondolod? Szlovéniai, nem? Ez. Van. Nyitva van. Volt regisztráltatva. Szlovéniában regisztráltattátok le? Nem. Nem, nem, ott, ott a magyar marcát. Ez a Republika Szlovénia. Hát ez a szlován, akkor, akkor szlovén autó. De az autópályán ma itt ez egyszer, nem tudom, megtömmezni. Heti autópályán most. Mhm. Ez nem érdekes, akkor le is fogom összeszedni. Köszönöm, hogy többet ott van, hogy ez 16-ban lett. Ez 16-ban lett véve. Véve is, meg akkor lesz. Megszokhatunk a rendszámot. Mit? Az így az így nem. De ebben most ezt simán látni, de így nem. 20 ezer kilométer, az 60, 120 ezer kilométer, simán ne lehetne ott, de előttem a használva. Mert az ápolók... Jó, de akkor, akkor majd sem most rendesebben használom. Hát rendesebben. Hát, hát, hát, Többet jó. Hát ezzel volt a baj, mikor több volt, nem csak a beindulni, emlékszel? Volt egy jó és akkor még a Tamás jött át, még mhm, a uh-huh. akitöltővel, és még a Tamának az akitöltőjével, az akitöltőjével, utána indult be. Így van, ebben volt a baj, hát. Csak azóta meg lesz csináltatva, hogy a akitöltőjével, azóta még egyszer nagyon lemerült, és nem lehetett beindítani, akkor pedig megikáztam, azóta meg mindig félek, hogy nem fog beindítani. De most ha sem használom, akkor hát ha már nem lesz baj. De jár, de volt reggel is már egy babokba indult valami, nem tudom, Tegnap tudtam, hogy jártam, és akkor megírjatok. Tartott a hajtott. nem volt, Azt az most, eh, akkor mindig hajtod. Hát próbálom. Ha, ugyanazt is hajtod. Hát azt a Renault, amivel nem voltam. Ja. Tehát azt meg én vettem még régebben. Én magamnak vettem egy autót. Hát az most egy az az Gergőnek. Hagytam, hogy ő Hát amikor autóval voltam, a városban... Annyi, abban az ide. Könnyebben világítom Olyan hosszú, mint a régi autómnak az indítmány van, hogy sárga, olyan hosszú kárga, jól látom. Olyan hosszú van kárga. Ahogy lehet. Hát megvan a hosszúsága. Az a izé, az a, az a hosszú. Melyik? A sárga varvút, vagy az nem varvút? P. A fiat. P. Az fiat. is fiat volt. De mi ezt a sárga, de se bírok már. Ja, az jó. Mert egy kíváncsi. Kíváncsi, jó van kíváncsi. Jó, kortos is. Jó van. Megálltok is a Jó, az az, hogy onnan lettem be majdnem az én. Hát én már hiszem, mondtam, hogy nem hogy... Hogy jó? a kapod. Nem. Tudtak, hogy az a bízomot kilót. Hát, hát nem elbírtam, ez nem a bízom, amikor elvilágít akkor. Ki kell menni a tóra fürödni. Ki kell bogyó, hogy amolyan olyan bízom, hogy a forsz vagy jobban. Vizeztől, akkor ki kellene a szóra egyet Jó van. Ki kell menni. Ha Alig lehet, hogy most már nem, mert most már hitelület. Tényleg össze. Hát, hát, hát, hát majd itt majd. Igen. Ajánlás elnéztem, hány hogy ott maradt a hótel, akkor megnyílt, és akkor wow. az állunk a pillanatban látható. Hát, majd... Ki az az valaki, majd bebújik oda, hogy Mesélj azt, hogy a... Ha már volt íz, hogy kicsit mélyebb, és azt mondtam, hogy a fékonyan veszik vissza. Ja, igen. Igen, olyat nem veszik hát, vissza. meg. Nem kérem, te meg, hogy jó ég. Majd. Ezen színet köröttem. Én nem is láttam, hogy itt is volt ennyi nap a... De omot is volt. Na, hát, hát. hát van, jobban baltás a baltás. Na, ez az jó. Na látod, az az egyik éves, az a másik kézzel. Az a jó Jó, magos. Jó, hát igen. Azért, De ne idézze össze, mert hogy te lesz először a titkó, de tisztatítok az autót. Nem tisztatítok, nem tisztatítok. De látod, hogy a Jancsi milyen szépen még van nyilatkoz, de neked is attila meg kéne nyilatkozni, hogy mi is dolgozik. Hát nem dolgozni, mint a... Nyilatkoz, megnyílt dolgozni. Így van, ha most nem bír. Ha most nem bír. De akkor menj ki, hogy egy nagy kis tett, hogy olyan, hogy nem biciklibe belennél és akkor tehát jaj, lett a guminak. Na, akkor mi úgy tudom, hogy indulhatunk. Jaj, nekem 23 óra. Fogtak munkának utalítani. Már nincs a furán, az előtt mindig az jó. Nagyon félek. A gyakorolnál még jó lesz. De jó, az a tirat tudja. bir cümle arasında. Ezek igen a saját Hát az elmúlt szeptemberben nem jutok el odáig, de már októberben úgy sem lehetett. Nem? Akik, az az így. Nem, ez kell, mert ez szájt már, mert fuvarudásra én már náluk jutottam egy nem, hát még ilyenként voltam ott, akkor én voltam, azt jöttek a kamerák, és akkor elkezdtem a hova huvarlevelet, ott nekem be kellett kételnem, meg mondani, hogy hova, és akkor én a olyan kis gyakorolja a vájutában, mi az énben van, <laughs> kamionnál valami Értékes, nem dolgozott. Hát, azt mondja, fizetni fogom sok a egy árból lehet behajtani. Na, tessék. Más György nem lehet Tudom, hogy kisvékony útka, nem bír Hát tudja. Kamion leveset. Leveset fél. Ez a mit hajtottam. Drogát megint. Nem tudom már. Marihuana. Sok minden. Kokain. <laughs> Hát, jó van. Még a marihuana, nem tudom, szaga van, nem látom, csak rakoznak nélkül direkt hallottam, ki lehet rakni tanulni házba. Még jönnek a mafiások késen. Jó van. De az Attila, járják ki ezeket ezek? Hányomszor még nem, de nem fel. Ata? Ata? Jó, jó, az Ata. Nem bírod tojás összetörni, még egyik onnan. Kicsoda? Hát a Hát azt mondta, tojás, beadtam a kezébe tegnap, hogy most szorítgass a kezem, hogy tojás nem jön így összetől. Így szorítgattam azt. És jól pedig nem jön összetől egy tojás. Hát gyere, a bóvásra, mi van tojás? De nem, nem, rossz. Hát jó, de az oké, hogy oda most tudom, de hogy nem így össze tudsz törni marékból egy tojás. Én össze. Össze, jár, olyan kicsit ízlít. Én össze. Na, gyere. Én össze. Van tojás? Várja, hogy mekkora tojás. Majd adok én nektek Hát jó, de valahol van bele, vagy valami. Hát a vödörbe, vagy valamiben. Na jó lesz itt is majd alátartani. Szerintem, hát, hogy átadani. Összetenni, összetenni kézzel, hát jó De úgy köszönjük, de így döntődik össze. Ki kell? Akkor lefolyik mindenfelé. Az nem tű valami. Én, most én van, mert tudom. De nem tudom, hogy Valóként önök. De nem bírta. Érted, már tíz teres volt a karom, az semmi. Hát meg sem mozdult, mert fájt a kezem. Tanika, ne egy gyerek, Jó, de neked könnyű, mert egy kicsi a tenyere, te újra meg tudod roppantani. Nem bírtam, nem bírtam. Nem szabad újra roppantani, hanem akkor a kicsit. Na, te, ez Hát de nem úgy, hogy az újra az egy. Hát látod, hogy csalik a gyerek. Csalik a gyerek, csalik a gyerek. Hát látod. Tényleg. Na, különjük. Drága. Drága. Drága. Nem próbálj meg. Nem, először, nem, először akart, hogy helyre, és utána rájött, hogy csalni. Én mondtam tényleg, hogy olyan egyről törje, hogy nem. Jó volt. Na majd próbáld meg ezt, hogy gondoltam el, hogy Oda, hozzánk, oda, pótérjél, hogy magad a a virágot, ma reggel kinyert szedették, a virágot. Kicsit kéne megtenni, igen. Olyan, hogy szok mutatni. De itt a hogy a csodában látod, észrevették, hogy itt is között mit Most teszem pedig a mama mondta, hogy ott is van egy téma, ott is van egy téma. Hát de mindig hoztad a bótból. Mikor hát meg a fölé, most így. Na, Thank you. még ott arra följebb van, azt még meg lehet tenni azt Köszönöm a Karika, nem én van az az a a rukkolát nem szeresse. Ki tudod? Ja, én nem, nem tudom. Nem tudom, igen. Bocsánat. Ilyen. azt az adott palánkát először. Jó, jó. Így van, ezt én először, azt megvan. Thank you. Most is láttam, hogy most. Igen, most lesz Alat pou fokatak te diye fokan. Alat pou fokatak te diye fokan. Most, most, most téged díjítélő, te vagy a legszebb, a, a sógorja nem ilyen szép, a Vándetmének a férje vagy a barátja. Barát. De mi vagy az óra? Barátja. Barátja. Nóra. Nóra lehet az, csak erre is. De jobban hangzik. Hát akkor mondd életet. Thank you. Nem esett ki minőre! Gyere vissza! Nem esett ki növényre! Hadd menjenek! Odáig a lábon megmozdítottad. Jaj, vese! A lányok is tudják. Lóri még otthon van. Nem olyan erős kezű van, mint neked. Edzés kérdése. Mondom, hogy a kis nagyon jó vagy a vese. Valaki más, majd én a pályát. Sziasztok! Ide, Katilla! Micsoda?

Megyek mindjárt haza. ez olyan fontos dolog az a max, hogy Ki mondhatatlanul fontos a max? Sziasztok! Persze, hogy a postás lesz. Van egy magyarosztán. Hát hónap, ha nem esik, de általában esik. Van egy magyarosztán. Sziasztok! Én már azt a hiam maszkodat, mert megadod ebben nem nincs az unapkóban, mert mindegy, az össze van varogatva. Igen, elrűszállít. Én ezt egy normálisat. Így sorban. Kell, akkor van egy húzamfróli. Másik. A pult mögött. Az van, így sem van. Két jobb, a kétes. Bajra édesem, bajra, bajra. Na, tartom. on this was not able to make very Posso ter uma mala na sua tiszta vankója van csak. Mindegy. Van a bot, a vankot látom. Mit volt? Azt mondja, hogy a bot van a vét, de a mankot

Helyek, szia! Lejjebb hozzá. Szia! Hónap hm, Nagyon át. Hát kezdjük el. Majd meglátom. Hónapután, hogy ilyen hogy tetszett. Kiderül. Na kell a pénz. Majd kiderül már. kell a pénz is, meg máshol is gondoltam jelentkezni. Nem tetszett, akkor egy-kettő jelentkezek máshova. Nem vagyom ott, nem jelentkezek. Hát a, akarjam ott, hogyha felvesznek más helyre. Azt fogom ott hagyni. Nézd Addig nem. Addig nem, addig nem vesznek fel más, Nem megyek, nem fel.